Neconata funccio de la cerbeto malcovrita. Tre emoziai TRAVIVAJOI restas en la memoro de homoi. Esploristoi el trovis, che cetio malpli esplorita areo de la cerbo ludas gravan rolon. La cerbeto. Gi helpas en tio che ni aparte bone memoras. Cio havas ancausiaen ombrain flancoin se temas pri la cerbo de la homo, dum longa tempo la neocortexo staris en la centro de la atento. Ciartiu parto de la grand cerbo competentas por la pensado cae parolado. La rolo de voceloi o la neocortexo. Gis nun oni jascis, che la cerbeto competentas por la lernado de complexai movos insequoi, kiel ili necessas por la construado de laboriloi, sed esploristoi de la Universitato de Basileo en Svislando el trovi. Sado cae parolado. La rolo de la cerpeto aliflanque. Cae negativai emoziai travivajoi restas aparte bone en la memoro tiu fenomeno estas grava por survivado, char ni devas rememori dangera in situazioin por estonte eviti ilin. El gis nunai studagioi onis ciis che cerba strukturo, nome la amigdalo, ludas centran rolon ce tiu fenomeno. Emozioi activigas la amigdalon kiu sia vice favoras la en memorigadon de informoi en diversai regionoi de la grand cerbo. En la actuale laborajo la esploristo e prilumigis la rolon de la cerbeto ce la en memorigado de emoziai travivajoi. En amplexa studo, kies resultoi estis publicigitai en faca giurnalo, La esploristoi montris al pli ol cent quardec partoprenantoi de la studo emociain neutrala in bildoin. Dume, ili registris la cerban activezon de la test personoi helpe de tomografio. Resultigis che la partoprenantoi en posta testo rememoris cae positivain cae negativain bildoin multe pli bone ol neutrala in bildoil. La pli bonigita en memorigado de emociae bildoi estis cun ligita cun pli alta cerba activezzo en la jam conatai regionoi de la grand cerbo. Crome, la esplorista teamo observis fortan activigon en la cerbeto. La esploristoi povis crome montri che la cerbeto dum la pribonigita en memorigado de la emoziai bildoi comunicas pli forte cun diversai regionoi de la grand cerbo. Cetio, gi ricevas informoin de cerba regiono, ciu estas grava por la percepto cae la priugio de emozioi, nome la tie nomata girus cinguli. Crome la cerbeto senda signaloin al diversae cerbae regionoi, inter alie alla amigdalo kai al hippocampo. La cilasta ludas centran rolon cela en memorigado. La nun presentitae resultoi indicas che la cerbeto estas integra consistero de reto, quiu respondezas pri la pli bonigita en memorigado de emoziae informoi, diras la studestro. Quan cam pli bona memoro estas viv necessa mecanismo, tiu havas ancausia in ombrain flancoin. En caso de tre negativae travivajoi, gi povas favori ripetain anxioin. Pro tio, la nun publicigitai ecconoi povus same esti signifai por la compreno de psichiatriae malsanoi.